O Iisuse, rege al păcii, Dumnezeu nemuritor, ochii tăi cu milă îndreaptă spre sărmanul tău popor. Omenirea întreagă plânge, subjugată de păcat, și nădejde către tine, brațele le-a ridicat. Dă-ne, Doamne, dă-ne pacea, pacea ta și harul tău.